Kiel meditado modifas la cerbon. Homoi, kiui regule meditas, tiui sentasin inter alie pli equilibritai cae pli concentritai. Cio precise ocasas en la cerbo, tion te amo de la medicina universitato de Innsbruck, en Tirolo, nun prilumigis. La pens apparato nove cun retigas. Metu vinen agrablan position, cae tiam tutte mal strecite. Enspiru, elspiru, enspiru, elspiru. Observu, cion la spirado faras privia corpo, cae tiam refoie tutte nature. Enspiri, elspiri, inspiri, enspiri, el spiri. Sub la instrucciado de profesia yogo instruistino, dec du viroi cae dec sep virinoi, sen facai antaus practicis meditadon dum sep semainoi. Normal case oni est assidanta dum tiui spir exerzoi, niai testantoi tamen estis cusciantai, raccontas neuroradiologino ce la Medicina Universitato de Innsbruck. Tiu adapto de la posizio havas concretan causon. La test personoi, nome, lernu metisin en meditan staton, ancau en tubo de magnet resona tomografio, dodum prilumigo dum moroto la sciencistino cae collego volis cadre de studo e trovi ciel meditado efficas alla cerba metabolo. Tiu cele, la cerboi de la test personoi estis analisitai antau cae post la studo per moroto. Cae cetio ni povis vidi che iam post mal longa tempo aperis modifoi en plurai regionoi de la cerbo. En la basai ganglioi exemple aperis pli da activezzo. La basai ganglioi ludas grandan rolon ce plurai procesoi, exemple ce la realigo de movoi. Sed ancau la frunta lobo, cius tiras movain cae cognain procesoin, cae la tempia lobo, qui usia vice respondetsas por la prilaborado de stimuloi, estas influatai de meditai exerzoi. La pens apparato de la testantoi nove cun retigias. Tiel la cerbo capablas ali maniere reagi pristimuloi. Tio povas esti helpa, precipe dum crisoi nun tempe psicae malsanoi estas forte crescantai. Precipe ce homoi cun affectioi de anxio, meditado povas montri positivain effectoin, diras la scienzistino. La test personoi de scia studaggio ja ne havis concernan malsanon, tamen oni prilumigis ilian psican staton. Cai tie ni vere povis vidi, ancau en tiu gruppo de testantoi che per la regula practicado de meditado la timemo malcrescis. Por atingi progresson iam suficias dec, gis dec quin minutoi da ciutaga meditado. La neurosciencistino consilas antaue peti consiloin de jogo instruistino aude trainisto de meditado. Tio funccias lau sci ancau helpe de interretai cursoi. Ambaus ciencistoi volas post unu iaro de nove prilumigi la test personoin, por vidi ancau tiel meditado efficas je longa vido al nia cerbo.